հաղթելու։ Հայ զինվորը, որ իր մի շիշ ջրով նորատուն քշիվ է ջրում ամայության մեջ, կանգնած է զորքի կամ անոթաչու թրջող սարքի արչև, որ ֆոսֆորային ռումբով անտառն է ոչնչացնում։ Այդքան է խաղության ու պատերազմի իրատեսությունը։ գրողի խոսքը միշտ պետք է խաղաղարար լինի։ Երկրագնդի վրա ամեն օր մարդիկ սպանում են մարդկանց ու միշտ պատերազմներ կան։ Գրողը պետք է կանգնի զինվորի ու կրակոցի արանքում եւ թույլ չտա կրակել։ Այսպես է մտածում եւ արտահայտվում օրվա մեր զրուցակիցը, բանաստեղծուհի, թարգմանչուհի, Հայաստանի գրողների միության միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Հերմինե Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ Հերմինե։ Բարև։ Դուք Արցախի հանրային ռադիոյի բացվող ծրարներ գրական գեղարվեստական հաղորդաշարի տաղավարում եք։ Մենք խոսելու ենք գրականության մասին, ձեր ստեղծագործությունների մասին, ինչ ծրար կարող եք բացել մեզ համար։ Երբ որ ասում ենք բացվող ծրարներ, հասկանում ենք որևէ ստեղծագործություն, որը կարող է հեղինակը բացել որպես ծրար մեր ունկնդիրների համար։ Ես կարծում եմ ընդհանրապես բանաստեղծությունը լույսի ներթափանցման պատուհան է եւ հոգու բառավորված պատկերը։ Եթե լույսի ներթափանցման պատուհան է, կարծում եմ դա միշտ բացվող ծրար է նաեւ ուղված աշխարհին եւ որքան աշխարհը անցալում ես քո ներսում, այնքան էլ եթե բաց սիրտ, པարս ներկայացնում ես աշխարհին, այնքան լույսն է շատ անում աշխարհին եւ որպես բացվող ծրարվոր բանաստեղծությունը կներկայացնենք Արցախի հանրային ռադիոյի ունկնդրին։ Ես մի քանի բանաստեղծություն եմ սիրելի, Սիրում եմ թրջունների փետուրներ հավաքել տարբեր գույների, ամենաշատը սպիտակ։ Մտածում եմ նրանք ինձ կօգնեն մի օր թրիչքի ժամանակ։ Սիրում եմ երկնքին նայել երկար, անթարթ, աչքերս ամպերի ճերմակությունը երկնքի մաքրությունն են ըմպում կատ-կատ։ Սիրում եմ քարեր, լեռներ մագլցել մենակ։ Այնտեղից երկրի վրա բացվում է բոլորովին ուրիշ մի հայացք։ Սիրում եմ քամիների թևին երկար սավառնել օդում, ծառերի ու ծաղիկների հետ զրուցել հավերժական գարնան մասին ընթացքում։ Սիրում եմ երազել ծովերի, Արագաստան ավերի մասին, քանզի երկրում, ուր ապրում եմ, ծով չկա, լեռներով է լեցուն հսկա։ բանաստեղծությունն էլ, որ ես սիրում եմ, Էմիլի Դիքինսոնին է նվիրված, ամերիկյան բանաստեղծուհի է 19-րդ դարի, սիրում եմ իր պոեզիան, նաև թարգմանել եմ իրենից Երամ։ Սառույցներից ենք մենք աճում, կոկոնները մեր ձյուներն են սնում, արմատները մեր փաթիների միջով են հողին հասնում կամ օդում կախվում, արևի շողերն են միայն թերթիկներին մեր հպվում, ոչ մի լեռնագնաց այստեղ ժարերին մեր չի հասնում, աչքերը մեր երկնքի մեջ են ուղիղ բացվում, բուրմունքով մեր օդն ու ամպերն են շնչում, աղբյուրները մեր սրտերից են քարերն ի վար հոսում, ջուրն ակունքի մոտ գիշերը սառույց է բխում, թափորը մեր ճերմակ, երկրից երկինք է ձգվում, թե ոչ ոք ոչ իջնում է, ոչ բարձրանում։ Պատմություն, բանաստեղծությունը հա, ես գրել եմ, երբ որ Սարայևոյում պոեզիայի փառատոնի պիտի մասնակցեի, եւ մնալով իրենց պատերազմի եւ խաղաղության մասին, այդպես դրանից առաջ գրվեց, բայց զարմանալի է, որ հիմա մենք դրա կարիքն ունենք, մենք պատերազմը տեսանք, ինձ համար ավելի դժվար է այդ թեմայով։ Խաղաղություն Ջուրը լսում է աղոթքը քրիստոնեական, մուսուլմանական, բուդդիստական ու մաքրվում։ Կապույտ, մոխրագույն, դեղին բյուրեղները կատարյալ նմանությամբ են հոսում։ Մարդիկ քիչ են աղոթքը բարերի լսում։ Պատերազմների շատ շուն շարաչով են դարերի վեր ծովերն ու օվկիանոսները լցնում։ Ու ջրերն այլևս այլ ռիթմով են ալիքվում։ Սրտերը մարդկանց այլ զարկով են բաբախում։ Ի սկզբանե էր բան, եւ բանն էր առաստված, եւ աստված էր բան։ Լեռների վրա ոտնահետքերն են մնում Քրիստոսի, Մուհամեդի ու Բուդդայի, բայց քայլողները հիմա իրենց դաշտերն են հերկում։ Հայր մեր, որ երկինս ես, Vater nostr qui es in celis, our Vater who are in heaven, Vater unser, du bist im heaven, notre Père qui es in celis, Отче наш сущий на небесах, Կեցում էսի խաղաղություն, խաղաղություն ապարգևե ամենայն աշխարհի։ Հերմինե երբ սկսեցիք ստեղծագործել եւ ինչպես զգացիք, որ պետք է բան ստեղծեք։ Ստեղծագործել սկսել եմ շատ փոքր հասակից, դպրոցահասակ էի, բայց տպագրել բավական ուշ։ Հետո գրում էի ինձ համար միայն, բայց մի օր հասկանում ես, որ դրանք այլևս չես կարող ներսում պահել եւ մտածում ես տպագրել։ Երբ որ առաջին անգամ մի հայկ թերթում տպագրվեց, արդեն ուսանող էի, հետո գրական թերթում եւ մի օր հայտնվեցի գրողների միությունում Աստորեն նաև արհեստավարժության վերածվեց թե անհատական տարածքում, թե նաև Այդ 2012 թվականից էլ այստեղ սկսեցի աշխատել։ Մինչ այդ թարգմանություններ ունեի, թարգմանում էի, հետո որոշ կապեր կային գերմանացի գրողների հետ, եւ հետո այստեղ գալով ավելի շարունակեցի այդ աշխատանքը գոհեք ձեր ստեղծագործություններից, այ կարդում եք, գրում եք, մի քանի օր, մի ամիս, մի տարի հետո նորից կարդում եք, Եվ զգացողությունը, ապրումները նույնն են, տարբեր են։ Զղջում եք, որ գրել եք, գուցե մտածում եք, որ քիչ է գրել, կարելի էր ավելի լավ գրել, ավելի երկար գրել, ավելի տարողունակ։ Ես կարծում եմ միշտ էլ այդքան գող չես լինում, թե չէ հաջորդ ստեղծագործությունը չի գրվի, եւ հետո գրում ես հաջորդ ստեղծագործությունը։ Բայց ամեն անգամ անդրադառնալիս նախքին ստեղծագործություններին, կարծես դրանք արդեն հեռացած լինեն Իսկ այդ դատարկվելու, նորից հլցվելու այդ զգացողությունը ունեն ստեղծագործողները սորաբար։ Կարևոր չէ գրական ոլորտում, գրական ժանրում, թե երգի, նկարչության, երբ որ մի բան ստեղծում ես, թվում է դա շատ լավ գործ է, ստացվեց եւ արդեն քոնը չմենակ, դրան հաղորդակցում են նաեւ ուրիշները, մի տեսակ դատարկության զգացում կա չտվեցիր, բայց մեկ էլ հա հաջորդ ստեղծագործության համար ինչ որ լիցքեր, ինչ որ ապրումներ եւ նորից այսպես լուծվելու պահը կա այդպիսի զգացողություն։ Դա պիտի լինի, կարծում եմ առանց դրա չես կարող հաջորդը ստեղծագործել, բայց դա յուրահատուկ է գալիս է թե մարդկային աշխարից, բայց ավելի շատ երևի երկնքից, աստծոց, բնությունից, որպեսի մարդ իրոք ավելի մաքուր զգացողություններով լցվի։ Իսկ ընդհանրապես ինչի համար են ստեղծագործում մարդիկ կարծում եմ աշխարհը ավելի գեղեցկացնելու։ Չնայած չգիտեմ գեղեցկանում է թե ոչ։ Մեր աշխարհը։ Ոչ այդքան, բայց կարծում եմ, եթե գեղեցիկ է մարդկային աշխարհը, եթե որոշ չափով գեղեցկանում է, ապա հենց արվեստի, գրականության, մշակույթի միջոցով, որովհետև առանց դրա մարդիկ երբեմն ավելի վատ են, քան կենթանական մյուս աշխարհը։ Հիմա անխնավոչնչացվում են մշակույթի գողորձոցներ, նույնիսկ համաշխարային քաղաքակրթության արժեքներ ասենք Արցախում։ Դա շատ մեծ ցավ է, չգիտեմ որն է դրա ելքը բայց պետք է մենք ցկտենք հնարավորինս դա պահպանել, որովհետև ես կարծում եմ առանց դրա մարդկությունը գոյություն չի ունենա առանց մշակութային արժեքների, որովհետև դրանով են սնվում սերունդները, դրանով է հաջորդ սերունդը ավելին կարողանում անել կամ պակաս գուցե։ Իսկ մենք ներկայանալու խնդիր ունենք։ Հավատացեք, մենք սիրում ենք ասել, աշխարհի հնագույն ազգն ենք, առաջին քրիստոնյաներն ենք, այսպիսի մշակույթ ունենք, Աշիլ Գորկին հայ է, Այվազովսկին հայ է, Վիլյամ Սարոյանը հայ է, բայց մենք ներկանալու խնդիր ունենք։ Ես վերջերս Արցախյան պատերազմից հետո հասկացա, որ ավելի շատ մենք առաջինը, երկրորդը զատելու խնդիր ունենք։ Օրինակ, եթե մենք նախ չենք կարողան մեր ամբողջական երկրի սահմանները պաշտպանել, պահպանել եւ նույնիսկ եթե սահմաններում եկեղեցիներ են կառուցում եւ ամեն ինչ մենք փչացնելով վերջում ասում ենք երևի Աստված մեզ պահապան լինի, այդ ամենամեծ սխալն է։ Այսինքն անդադ մենք ավազի վրա ենք կառուցում, հետո մեղադրում ենք գուցե ուրիշների ին որոշներն են պատճառը։ Մենք ինքներս պիտի արժանապատվորեն մեր արժեքները պահպանենք։ Օրինակ ես մեծ ցավ եմ ապրում, դա դիվանքը տեսել եմ, երբ որ դեռ նոր էր մաքրվել, հետո մենք մտածում էինք գնալ եւ այնտեղ երբ որ նոր էին սրբապատկերները մաքրվել, տեսնել, բայց մենք նույնիսկ դա չհասցրեցինք։ Այսինքն մի սերունդ, որ նոր մաքրված տեսնում ենք, նույնիսկ չենք հասցնում զգալ մեր մշակույթը, նորից դա բռնագրավում են կամ նորից վտանգ վտանգի տակ է եւ դա շատ մեծ ցավ է հոգևոր ոլորտը սահմաններ չունի։ Դա միանշանակ։ Հոգին սահմաններ չունի, իսկ մշակույթը։ Ես կարծում եմ հենց մշակույթով պիտի ժողովուրդները բարեկամանան եւ ընդհանրապես հավատքնել կամ կրոնները նրա համար չեն, որպեսզի զատվեն եւ միմյանց դեմ պատերազմեն։ Որքան էլ ցավալի է, ես զգում եմ, որ հենց այդտեղ է լինում սխալը, եթե մենք մեր ինքնությունը հաստատելու խնդիր ունենք, իրենք էլ ունեն, բայց մենք պիտի այնքան մերը կարողանանք պահպանել, որ չկորցնենք, այսինքն նրանք չեն մեղավոր։ Ես կարծում եմ մենք անդադ սովոր ենք ուրիշներին մեղադրել։ Իսկ ինչն է մեզ խանգարում, որ մենք մեր գործերին, մեր արժեքներին տեր կանգնենք, ոչ թե խոսքով, գործով իսկապես լինենք սեփականատեր, պահանջատեր։ Մենք անընդհատ կորցնելուց հետո ենք գոռում, որ մենք պահանջատեր ենք, մենք սեփականատեր ենք։ Ինչն է մեզ խանգարում։ Վերջերս էս շատ ծանր իրավիճակի արժե, որ ամբողջական Հայաստանը կանգնած է, ես զգում եմ, որ ավելի շատ իշխանավորները չգիտեն դա կարգավորել, որովհետև մշակույթը իր հերթին միշտ կա, մեծերը միշտ ստեղծում են, բայց մեծերի գիրը այդ խոսքը, որ ապրեցնող է ազգը, կարող է մնալ մատենադարանում ուղակի, կարող է մնալ գրքերում եւ չկարդացվել։ Բայց ժամանակին գրականությունը կարծեք թե խնդիր էր լուծում։ Դեմիրճյանի մասին խոսենք, նրա վարթանանքը վերցնենք եւ ժամանակին տրված գնահատականները, երբ որ գիրքը ձերքից ձերք էր անցնում հայնական մեծ պատերազմի տարիներին, երիտասարդները ընթերցում էին վարվարուն աչքերով եւ նրանք ողքեվորված պատերազմում էին եւ փրկում էին հայրենիքը։ Այսինքն գրականությունը խնդիր էր լուծում։ Հիմա ճունի գրականությունը այդ որակը։ Մենք ունենք այսօր հեղինակ, որի տողերը ժամանակին համահունչ հնչում են։ Ես կարծում եմ միշտ կան հեղինակներ, բայց արդյոք լսելի է լինում։ Հեղինակներ միշտ կան։ Տարբեր ոլորտներում գուցե մեկի խոսքը կարող է մեկ ուրիշ մեղեդի հնչում այդ խոսքի մեջ, մյուսինը ուրիշ, բայց այդ խոսքը միշտ կա։ Իսկ գրականությունը ինչպիսին է լինի, միշտ ավելի հոգին մաքրող է եւ մարդկային որակը բարձրացնող։ Ինչպես նոր ասեցինք Չարենցի օրինակը, ժամանակին լսում էին նրա Սիմոնյան, օրինակ Բակունցի ես վերջերս կարդացել եմ, որ նա մի զեկույց ուներ, որ Սյունիքի այդ գյուղերը, որոնց անվանումները աստիճանաբար փոխվել են, դարձել են ադրբեջաներեն, այսինքն խոսքին հետևում է արարքը, եւ եթե մենք սկսում ենք չանվանել դա հայերեն, հետո կորցնում ենք։ Այսինքն ժամանակին լսել են Բակունցին, գուցե ժամանակին են նույնը ասել Եթե այն ժամանակից սկսած լսվեր այդ խոսքը, դա նույնը չէ, այսինքն մենք այսօր չենք հայտնվել հենց այդ վիճակում այդ պատճառով որ չեն լսել։ Եթե մեկը Բակունցի զեկույցը լսեր, որ այդ անունները մի փոխեք, մի դարձրեք օտար լեզուներով, օտարահունչ, Չարենցի 125-ամյակներ նշեցինք, պիտի նշենք ամբողջ տարվա ընթացքում Համեմատել եք Չարենցի գիրը, նրա ստեղծագործությունները 100 տարի անց ժամանակների միջև զուգահեռներ փորձել եք տանել։ Ինչ է բարձել ձեզ համար։ Ինձ թվում է Չարենցը մի քանի օր առաջ է գրել այս ինչ բանաստեղծություն, այն ինչ քարյակը։ Այս տպավորությունն է մի տեսակ Եթե ասում եմ ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ հաղթական դեպի դարերը նորից, այսինքն իր գիրը մշտապես է հավերժը։ Դա է ասում, ինքն է իրեն բնութագրում, կարող է հիմա մարդը նաև սխալվի, մեր ընկալումը պետք է ճիշտ լինի համընկնի ստեղծագործության ոգուն, ասելիքին, եւ այդ ասելիքը որքանով է ժամանակակից։ Չարենցի քիրը կարծում եմ միշտ է ժամանակակից, որովհետև ինքը ոչ թե մեկ գույն ունի, այլ հազարավոր գույներ, բայց Չարենցի առումով ինձ համար ամենամեծ ցավը նա է, որ ժամանակին էլ Չարենցը այդքան չէր գնահատվում։ Մեծ ցավ է, որ Չարենցը 1937 թվականին սպանվեց Այսինքն, եթե ասենք սովետական կարգերն էին պատճառը, Ստալինն էր, բայց իրականում այդ միջավայրն է սպանում նրան, այդ այ ամենամեծ ցավը։ Իսկ նրա գիրը միշտ հավերժ է։ Միջավայրը միջավայր, միջավայրը սպանեց, միջավայրը կործանեց նրան։ Մենք ունեցանք ողբերգական չարենց, մենք անընդհատ ողբում ենք, բայց ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է սրանից ավելի արդիական տող ունի հայ գրականությունը, ես չգիտեմ։ Չունի եւ ոչ միայն գրականությունը, այլև ամբողջ ազգը, եթե մենք իրոք միասնական լինեինք, ես չեմ կարծում, որ այսպիսի դժվար խնդիրների առջև կանգնած լինեինք։ Ամենամեծ ցավը այդտեղ է, եթե Չարենցի մեծերի խոսքերը լսող լիներ եւ մենք իրականում ճշմարիտ արժեքներով ապրենք եւ ճշմարիտ ուղիներով գնանք, անկախ նրանից ինչ է պահանջում աշխարհը, աշխարհի օրենք օրենքներով ինքնորոշում է պետք, աշխարհի օրենքներով անընկալելի է։ Եթե մենք իսկապես միասնական լինեինք, համարեինք, որ Արցախը Հայաստանի մաս է, երբևէ այդպիսի բան չէր լինի, ինչպիսին այսօր է։ Շնորհակալ եմ Հերմինե ջան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 23-ի թողարկումը բանաստեղծուհի թարգմանչուհի Հայաստանի գրողների միության միջազգային կապերի բաժնի ղեկավար Հերմինե Նավասարդյանի հետ զրույցը վարում էր Վարդուհի Բաղդասարյանը հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք